U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika سارت بالعزم فتية Ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com bi rekao jedna sura Jasin. Znači, ostalo je upitno kod njega. A kad bi pravio peticiju koja je najvrednija sura u Kur'anu, opet je on se zadržao kod Jasin. Zato što mu je to neko tako dočarao i on tako shvatio. Sura Jasin ima svoje veliko značenje, ali nema odgovorno tvrdi ni jednog pouzdanog hadisa koji izdvaja suru Jasina dostalim suretima. ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو Ne može čovjek biti musliman ako ne klanja, ako ne posti, ako ne obavlja hađ, E da je zekija, to su islamski šartovi. Da bi se mogao pripisivati islamu, moraš imati ove, ove uslove. Ali ako hoćeš da kaže da si ispravno shvatio je namjet, onda moraš biti spreman da budeš vojnik za ovaj emanet. Vojnik ove djede. Da ovaj din može da izvrši mobilizaciju kada god mu se čekaju.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 Ovaj dunjaluk je vrijedan samo u slučaju kada čovjek iskoristi svoje vrijeme za koje će i tekako biti pitan i nije se Allah Čelnešanu u džabavu zakleo vremenom, a vreme je bio dunjaluka, da je svaki čovjek upropašten. A onda pravi su sveta da to nisu jedino oni koji vjeruju. Dobra djela čine, narečuju dobro i na tome se strpe. Znači ovaj dunjalu kako dobro ahiretski ne unovčimo, onda smo Hasirin je u pravom smislu riječi. U pravom smislu riječi smo onda Hasirini jer smo izgubili ne Dunjaluk. Dunjaluk ćemo inako inako izgubiti. I od njega na ovaj svijet ništa polijeti nećemo osim dobri i loši dijela. Ali ako izgubimo iman, ako izgubimo dobra djela, ako, ako izgubimo osjećaj za naređivanje dobra i osjećaj za saburom, onda ćemo upropastiti ono svjetski život koji je vječan i on je za ebeda. Pa zbog toga, govoreći o takvalku, želimo da ubrizgamo u svoja srca i svoje duše, osjećaj pravog postavljanja u pogledu ovoga dunjaluka. Da dunjaluk bude onako kako i treba da bude sredstvo do pravog cilja. Zato analiziramo svaku riječ u Kur'anu gdje se spominje takvaluk. A ako nam Allah Đelešanu dade zdravlja i života i slobode govora, Kur'an nam ostaje za analizu dok nam god Allah Želešanu ne uzme duše. Pa ćemo analizirati i druge termine u Kur'anu. Ali evo nas sada kod takvaluka i tamo što smo završili sa surom Al-Ahzab koja je puna poruka i pouka jer govori s jedne strane o džihadu, govori s druge strane o poslaniku ali salatu wasalam i njegovom poročnom životu završava ova suda sa velikim emanetom koga su prihvatili ljudi a to je emanet došenja emaneta ove vjere u taj emanet spadaju one personalne obaveze ali su one svakako se podrazumijevaju i ne, mogu, ne može čovjek biti musliman ako ne klanja, ako ne posti, ako ne obavlja hač, ne daje zekija, to su islamski šartovi. Da bi se mogao pripisivati islamu, moraš imati ove, ove uslove. Ali ako hoćeš da kažeš da si ispravno shvatio je namjet, onda moraš biti spreman da budeš vojnik za ovaj emanet. Vojnik ove vjere. Da ovaj din može da izvrši mobilizaciju kada god mu se čepne. Ne zbog toga da bi tebi činio zulum, nego da bi ti sin Adamo bio podignut na velike stepene na ovom svijetu, sačuvan od mnogih iskušenja, evo prijete nekim zemljotresima, i kažu da će se ponovo Banja pa Luka trijesti, petljaju se u gajin, jer samo Allah zna tajne nebesa i zemlje, oni mogu da pretpostavljaju. Ali s druge strane, mi se ne bi čudili da se trese, da se trese mnogo priznatiji grad ili mnogo vrijedniji gradovi od, od muslimana, a kamo li da se zatrese Banja Luka u kojoj ima pa leta majmuna odgovorno govori. Ljudi koji i majmun više ima kulture i civilizacije, nego oni koji su politički smogli snage da odu u Vukovar i da kažu da se vole žrtvama. Kad učiš jedna širt nakon toga, kog hoće ti činio, to je, to je isto opet širt ali nemaju snage kad su pogledu, jer to sve su njihovi tamo anamoni, ali nemaju snage, iako od od toga mi plaho koristi nemamo, da dođe i mladići tadi zajedno i da se izviru čitavom bošačkom narodu. Mi ćemo gledati kako islam traže se postavimo, a nećemo plaho živiti i neke koristi velike imati od toga što će nam se neko izviruti, što je blizu pola miliona ljudi poklao i pobio i ostali naselio. Pa je naređivanje dobra odračanje od zla. To je taj emanet koga bude imao, Allah će nas spašavati od tih najvećih katastrofa koje može zatisniti ovaj dunjavuk, kao što je zemljotres, poplave, razni tsunami i razne vidov, razni vidovi kašljavanja od strane Allaha tebareke wa ta'ala, a zemljotres nikad neće doći jednom narodu dok taj narod ne uradi nešto što je Allah Đelešanu zabranio. Potrezva se jednom zemlja Medine u vreme Omer radi Allahu ta'ala anhu pa je rekao pit bismillah i nije se od tada više ponijedila. Rekao je, smiri se zemlje u ime Allaha Đalešanu. Ali ko je rekao? Omer. Omer od koga su vjernici bježali u smislu da nije šta primijetio kod njih, da ne valja. Od koga je njegov vlastiti šeitan bježao. Onda s jedne strane, šeitan sa druge strane. Tako da ako vidimo bilo kakve katastrofe u jednom narodu, pa i ovaj genocid koji je bio nad ovim narodom, možemo slobodno kazati da je to bila kazna od Allaha Đalešanu, jer mi vidimo i pored toga da mi se okupljamo svake godine u Srebrenici, da kažemo mi, dio našeg naroda, od toga mi potičemo, ali pouke, nimalo da sakupimo, da se radi pouke okupimo, Pouka je bitna, a ono okupljanje je šerijetski upitno. Pa volim Allaha te barake o ta'ala da budemo od onih koji su ispravno shvatili emanet i koji će ga nositi sve dok ne dođe pobjeda Islama i dok ne dođe ona naša personalna pobjeda, a to je da umremo kao muslimani, kao šehidi na Allahu te barake ta'ala putu. A nakon toga dolazi sura sebe, zatim sura Fatir, a zatim sura Jasin, u kojima se ne spominje riječ na kvalitu. Znači, nema ovog oblika glavnostnog, bojte se, ili takvalu kao imenca i tako dalje, pa se tu nećemo ni zadržavati, a to nimalo ne umanjiva vrijednost ovi nadrojani sura. Naprotiv, naš Bošnjo shvatio pogrešno, i kada bi pitao i pravio peticiju šta je Kur'an Bošo bi rekao jedna sura Jasin znači ostalo je upitno kod njega a kada bi pravio peticiju koja je najvrednija sura u Kur'anu opet je on se zadržao kod Jasin zato što mu je to neko tako dočarao i on tako shvatio sura Jasin ima svoje veliko značenje ali nema odgovorno tvrdi ni jednog pouzdanog hadisa koji izdvaja suru Jasin nad ostalim suretima. I svi hadisi koji govori da je sura Jasin, da je ona srce Kur'ana, učite mrtvima i tako dalje, svi su to, ima, ili su apokritni, ili su jako slabi hadisi, a ovo je stvar akide, ibadeta, pa se po ome nikako raditi ne može. Ali to ne znači da ove sure nemaju svoje veliko značenje, jer svaka sura je od Allaha subhanahu wa ta'ala i ona ima svoje veliko značenje i velike hikmete. Na jedno mjesto samo u suri As-Sabbat se spominje riješ na kvalu, pa ćemo to ispomenuti. Naime, u 123. i 124. ajetu Allah te bareke od dana nakon toga što je prije u stvari toga govorio o izaslanicima i poslanicima, kako su dolazi svojim narodima i opominjali, navodi slučaj Ilijasa, sallallahu alaihi ve sellem, jednog plemenitog poslanika i zaslanika, kako se on obratio svome narodu. Pa kaže uzvišeni, inne Ilijase, le minel monsanin. I zaista je, kaže, Ilijas poslanik bio. إذ قال لقومه ألا تتكون kada se obratio svom narodu i rekao je za nećete Bogo bojazni biti. Ova riječ što ćemo kasnije navoditi neke primjere u uglavnom kada se spomine riječ takvaluk ona ima svoje specifično mjesto. Nije od sunneta kada se čovjek udari da kaže Alhamdulillah. Rekao je Ashab kada je pao u jednom pohodu, pao je pa je rekao Alhamdulillah. Pa mu je rekao poslanik alaih salatu wa salam bel kul, bel kulu bismillah. Ne, recite bismillah. Podnosti u ime Allaha Čelnešanu. Alhamdulillah ima svoje posebno mjesto kada se najedeš, ne kažeš estagfirullah. Ili kada izađeš iz zahoda, ne kažeš alhamdulillah. Znači svaka od dova i od zikrova i od ovih plemeniti riječi ima svoje mjesto. Pa tako i riječ takvalu kada se koristi uglavnom ima mjesto ili stepe upozoravanja upozorava se da se čovjek probudi na kvadrat. Da ne bi slučajno zaboravio određena pravila ili određene naredbe ili ostavljanje zabrana. Jer je osnova de, de, osnovna definicija takvaluka da se izgradi između čovjeka i onoga što je Allah zabranio ograda. Perda koja ga štiti od tih grijeha. Znači, ti bi mogao preskočiti ogradu. Ti bi mogao još tada ti, ili je slušiti ako je slaba, ili ako je zavišljena samo, lako bi je mogao prekoračiti. Ali zašto je ne prekoračiš? Zato što se Allah subhanahu wa ta'ala bojiš. Pa i ovdje slučaju kada Ilijas se obraća svome narodu, on im kaže, Ela, tak, tak, zar se nećete bojeti Allaha Đelešanu, u pogledu naredbi i zabrana s kojima sam ja došao. Pa zato kada čovjek čovjeku kaže boj se Allaha, znači to mu ne govori samo nako iz čista mira. Nije sve pod vinklom. Pa ovaj ne treba da kaže boj se ti jer je to opasno i oholost. Nego odmah treba da pita, brate, šta je problem? Allahumme ja'alni minel mutaqin. Molim Allah da budem od Bogu bojazni šta si primijetio kod mene ili šta bi trebalo popraviti. A onda idemo do sure Šad. Te plemenite sure koja isto tako pravi poređenje ili pravi razliku između oni koji su bogobojazni i oni koji čine nered na zemlji. Znači, bogobojazan čovjek na, na dunjalu ko već živi jednim posljednim dunjalškim džennetom. Sačuvanje o svi tih poruka, sačuvanje o svi tih neki neizvjesnosti. On ne hoda čujem u bužimu ratno stanje, neku noć u tri sata se potježu pištoli, ima i ranjeni, i ovakvi i onakvi. To se neće desiti bogoboja bogobojaznom čovjeku. Šta će bogoboja za čovjek u tri sata na kjeti pod šankom i gleda u nekakvu spot, spotangu koju niko nije tijelo ni vrane da, da mu čuva, pa je došla da bude konobarca. Neprirodno je kada bi rekli da to može, da se nekoliko ljudi nadmeće oko jedne žene i zato u našem šarijatu je to zabranjeno kada se čovjek ženi, ako već je neko u prigovorima, pregovorima, oko određene mlade, drugi ne smije da uđe u, što bi kazali, na liniju i da prekida tu vezu, da bi se dopačao te mlade dok ta isti muslima ne odustane i ne bude jasno da on više neće ponovo počinjeti da ljudi toj dotičnoj brak. I zato bogobojazan čovjek, on je prirodno, prirodno, prirodno stvorenje koje živi na ovom svijetu, I dunjaluk je zaista, ako možemo kazati, lijep, uslovno rečeno, kada ima tepija na dunjaluku. A dunjaluk je onako proklet. I to je rekao poslanik kada je salatu wasalam. A pogotovo kada prokletnici budu većina i oni na dunjaluku žive. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pravjeći razliku i nikako ne dovodeći da se mogu sjednačiti i izjednačiti pokvaranjaci sa bogobojaznima, pa kaže u 28. ajetu Am neđalu ladina amenu u amilu sali adi kel buksidine bil ard, am neđalu mutatine kel buđar. Kaže uzvišeni, začemo postupiti sa onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji nered na zemlji čini. Znači, sami tim da čovjek vjeruje, i da čini dobra djela. On ima poseban status, status kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili da li ćemo, kaže, postupiti sa bogobojaznima isto kao sa griješnicima? Znači, onaj ko je bogobojazan na dunjavuku, on je zaštićen od Allaha subhanahu wa ta'ala. On ne treba nigdje da uzma kasko osiguranje ili nekakvo drugo kamelija ili ovo ili ono osiguranje. On se osigurao kod onoga koji je mutevokir, koji je Allah subhanahu wa ta'ala ni'mel mevla o ni'mel nasir, koji je najbolji zaštitnik i pomagaš. I zato kada su neki veliki muslimanima htjeli da im predlože po službenoj dužnosti da imaju advokata a advokat se datne od strane države da samo ti vodu tom maznomu pa da što više nadrlja. Pobožni su znali kazati hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan je meni Allah kao advokat, da me Allah zastupa. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, jer je Allah najbolji pomagač i najbolji zaštitnik. Kaže, a začemo mi spojiti one koji djeluju i dobra djela čine sa onima koji čine nered na zemlji, ili da li ćemo izjednačiti pobožne, bogobojazne, kelpunđar sa onima koji čine nered, nered na zemlji, nikako se to ne može, ne može dogoditi. Ovaj ajet ima jednu uvertiru. Mi često čujemo, kaže, učen čovjek, On je, kaže, na posebnom mjestu. On ima, kaže, zvanje. I tako dalje, i tako dalje. Pa Allah Đelešanu objašnjava nam ko je to stvarno na poziciji i ko to ima veliko mjesto. A ovaj ajet nam je uvertira ili najava toga. Znači, ako hoćeš da budeš mutafija, onda ćeš dobiti i veliko zvanje na ovome svijetu. فالله جل شانه كاشي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجون رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Kaže الله جل شانه zar أولاي koji بنوشي ديه dije الله سبحانه وتعالى wa ta'ala i bude na utječe se želeći onaj svijet i želeći Allahu te barake od ta'ala milost, a onda u dodatku ajeta kaže kul hel jeste u ime dine ja'lemune u ime la ja'lemun innama je tedekem ulul elba jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju to jeste jesu li isti oni koji imaju ove osobine, da žive od nekog perja koga su negdje često, znači, na upitnoj adresi našli i sa njim se kitlje, nego su oni opisani, oni se uzdižu dobrim dijelima. Oni su kaimi, kaniti, sađidi. Oni imaju osobine, znači, pobožnjaka koji do drugih spava, ovo se približava Allahu tebareke wa ta'ala, pa mogu li onda takve osobine, mogu li takve kategorije ljudi biti sa običnim ljudima koji ništa ne znaju? Onda reci, kul hali jestavu illadina ja'lamuna wa illadina la ja'lamuna. Innama je tadakkaru ulul albab. Reci, mogu li se izjednačiti oni koji znaju kako se Allah obožava i oni koji ne znaju Ovo je pouka za one koji su razumom obdarili. I zato Allah Čelešanu na drugom mjestu kaže Innama jahša Allahe min ibadihi l'ulama Zaista se Allah Allaha Čelešanu od njegovih robova najviše boje učeni. I ti sada staviš učeni i vidiš ko je pobožni. Hođa ili mena neka koja ne zna nijedan terekejpe što znači u prevodu. Pa često nađeš da je njena bogobojasnija Zato što ona spominje Allaha Đelešanu u džabe, ne džabe za sevape, a neko to to radi samo za čevape. La haule wa la kuvete illa billa. A zatim vidimo do sure Zumer. Sura Zumer, draga moja braćo, skupovi. Ne skupovi neke piranije, gdje se ljudi opuštaju na nedozvoljen način, nego skupovi na sudnjeme danu kada će ljudi biti okupljeni i u velikom strahu, taj veliki skup od toga je ljudski rod došao na ovu zemlju, pa do sudnjega dana tu će se ljudi okupiti. To će biti taj skup, pa kako proći na tom skupu? Hoće li Allah subhanahu wa ta'ala sa nama biti zadovoljan? Zato nam uzvišeni kaže, قُلْ يَا عِبَادِيَ amanu آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب kaže uzvišeni reci o robovi moji koji vjerujete bojte se gospodara svoga onome ko na ovome svijetu dobro tijelo bude činio nagrada je ogromna Allahova zemlja je prostrana samo za one koji budu strpljivi. Takve će Allah će nešanu nagraditi bi gajri hisan. Neće se njima ni načunat. Allah će im dati svog izobilja koliko god Allah subhanahu wa ta'ala bude tijel, a Allah je milosti prema onima koji se budu bojali svog gospodara, pa zbog toga molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo potrpije na dunjavku dok ne sretnemo našeg gospodara, أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد إذا يسمو أصول الزمن koju nećemo ove hudbe ni moći završiti, jer kazali smo malo prije upravo takvaluk se i koristi da bi upozorio ljude na određena vremena, na određena, na određena stanja, na određene ibadete, da tu obrate pažnju i da se pripreme za taj dan, to vrijeme ili određene situacije, to jeste da budu bogobojazni do tog momenta, do tog dana i te prilike, kako bi od te svoje bogobojaznosti imali, imali veliku poliksu. Allah Đelešanuhu objašnjava kakav će biti slučaj sa nevjenicima koji će se držiti u džehennemu da nas Allah Đelešanu sačuva. Kaže lehu min felqim zulelum minan nam wa min tahtihim zulel zalike yukawifu Allahu ibadahu ja ibadi fattakun Nadima će, kaže, biti naslage od vatre, a ispod ti isto tako naslage od vatre. Time Allah straši robove svoje, o robovi moji, budite bogobojasni ili o robovi, bojte se mene. Znači, naslage džehennema nad onima koji budu zloupotrebili takvalu ili koji budu zloupotrebili ovaj din ili koji budu bahatni prema ovome dinu i misle da je to samo iluzija neko o njoj priča da bi potrošio vrijeme da bi ljude zabavio s nečim a da to nije hakika i suština a mi znamo da je to veća suština nego što je suština da mi govorimo, kako kaže Allah tabareke wa ta'ala. A zatim Allah Želešanu uvijek u Kur'anu, i ovo je jedan od dokaza da je Kur'an nad naravom. Vi znate neku drugu knjigu koju čitate. Često ako bi preskočio par rečenica, pošao dalje, ne mreš se utvopiti. Slušaš neko predavanje, upadneš u pol predavanja, treba da skontaš o čemu neko govori. Čitaš znači neku knjigu, ako nekoliko rečenica preskočiš, već ne znaš o čemu se ono radi, o čemu se radi. A zamisli onda da okreneš nekoliko stranica ili ispreskašeš knjigu onako, možda na kraju ništa ne bi se okoristio, ne bi shvatio o čemu pisac govori. Sa Kur'anom, obraća nije tako. U Kur'anu nekada prvi ajet kaže nešto, a zadnji ajet možda u toj suri ti daje potpunu predstavu. Pa ja pročito prvi ajet, ja pročito zadnji i znaš o čemu se govori. Šta je tema? Šta se govorilo o tome? Pa tako je u samom Kur'anu, takav je Kur'an. I to je dokaz da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala koja ostavlja čovječanstvo bez teksta. Evo mi smo citirali primjer radi 16. ajet. Evo da sada na 20. ajetu. A kao da je ovaj 20. odmah 17. pa odgovara, jer kad mi znamo prirodu kod Ana, ovo je prvi ajet koji straši, zastrašiva. A onda Allah Čelnešanu donosi radosne vijesti, jer vjeri živi između straha i nade pa kaže, ali u takvom obliku baš pravi odgovor i smirenje za vjernike. Kaže, lakin il ladine takavu rabbahum, lehum gulakum min fauqiha, gulakum magnijetun, tajri min tahtiha anha, vada Allahi la yuhlifu Allahu mi'ad. Kaže, oni koji se gospodara svoga budu bojali, čekaju odaj, tako je kod tu preveru. I ima smisla ali čekaju u gorav. Gorav je od gorpa. Čekaju znači sobe. Znači, ne jedna soba, nego sobe u množini. Znači, više od tri sobe. Od tri pa gore. Samo Allah zna. A kada znamo opet prirodu dženneta, to je, tu nema nimalo škrtarenja. Kurat mi peokriha, Znači, sobe nad sobama, jedne nad drugima, prave zgrade, pravi neboderi džendretski. Kurepun mebnitun tečlinin tahtihel enha. E ovo nemaju ovi tornjevi, ni u Dubaju, ni u Washingtonu, ni u Njorku. Može se viš provlašti, drugi isekti, ali ne može napraviti na biljavku koliko toranj, i ne bude, a da takvo lijepe teku rijeke ispod toga. Džennetske rijeke. To je Allaho obećanje, la yuklifullahu mi'ad, a Allah neće prekršiti svoje obećanje. Znači, oni koji budu bugobojazni i budu strahovali da Allah subhanahu wa ta'ala, takvi će imati posebne odaje u džennetu i to je radosna to je radosna vijest za nas. Dalje kaže Allah tebareke wa ta'ala u 24. ajetu أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Kaže, zna isti onaj koji će se na sudime danu licem svojim zaklinjati od strahovite patnje, znači zbog bojaznosti koje imamo na dunjalu kuće se, neće se bojati na sudnjeve danu i neće svoje lice zatim, za, zakretati od te tegobne patne, naprotiv, neće se u akirali obdoali mine, duku adaben nar, nego će se kazati silnicima, duku adaben narima kuntum teksibun, bojte se ili iskuste dobro džennetsku patnju od koje ste bježali, koja će koja se znači priprema za nevjednike. Ovo sve nam govori ko? Ovo nam govori, draga moja braća, Kur'an. Allahova knjiga, koju je Allah te bareke o ta'ala objavio na najboljem jeziku, a to je arapski jezik. Pa zato Allah te bareke o ta'ala kaže وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Mi ove Kur'an navodimo ljudima raznovrstne primjere kako bi pouku izvadili. I kada Allah Đelešanu spominje Kur'an i spominje da je on na arabskom jeziku, opet spominje riješ takvalu, što nama uvijek dobro dođe, a pogotovo u ovome momentu kada govorimo o takvaluku, kaže Allah tebareke wa ta'ala, Kur'an na arabijem, غير ذي عوج لعلهم يتقون Kur'an na čistom arapskom jeziku, koji nema nikakvih kontradiktornosti, da bi se, pobo, da bi se pobojali. Znači, Kur'an arabijen, gajre di ivađin, la'allahum jettakun. Kur'an na čistom arapskom jeziku. Ivađ je manjkavost. Aođ je čaravost. Zato će dečar biti aoveć. Biće ne samo slijep, nego neće imati nikako jednog oka. E Kur'an nema nikakvi slabosti i nema nikakvi manjkavosti. I on je najbolja knjiga za kogo bojasne. Kur'an na arabijem, gajne ti je na arabskom jeziku. I zato treba učiti arapski jezik i ovo je vjera koja je objavljena na arapskom jeziku da bi ljudi još više mogli la'allahu yattaqun da bi još više ljudi mogli da nam poznaju svog gospodara jer ovo je najbolji jezik za upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pa molim Allaha dželle šanuhu da nam obdari moć govora na arapskom jeziku da ga savladamo na ovom dunjaluku da njegovu knjigu što više učimo, jer se na taj način što više Kur'anom i takvalukom oplemenimo.